Alloh taolo u zotni tiliga va qalbiga haqni joylagan. Undan keyingi xalifalarning holiga voy bo'lgan. U tufayli ummat fitnalardan omonda bo'lgan. Uning iymoni bilan islom aziz bo'ldi. U kishining islomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosini barakoti tufayli bo'ldi. va bashariyat tarixida Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu adolat ramzi sifatida qoldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu dek odil podshoh yer yuzida bo'lgan emas. Hatto g'arb tarixchilari yer yuzida Umardagi odil podshoh bo'lganligini hech qaysi kitoblarda keltirib o'tmaydi. Balki ular Umar ibn Hattobdagi odil podshoh bo'lmasligini aytishadi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu u kishi islomini birinchi bo'lib oshkor qilgan kishi. Birinchi bo'lib Amiral Mu'minin degan laqab shu kishiga berilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Madinaga ko'chib borgan kunidan boshlab tarixni kitobot qildirgan kishi. Ramazonda Ramazon qiyomillay namozlarini imom orqasida o'qishlikni birinchi bo'lib sunnat qilgan kishi. Masjidlarga birinchi bo'lib chiroq qilgan kishiki Umar ibn Xattob o'tib ketganidan keyin Ramazon kechalarida masjidlardagi chiroqni ko'rib Ali roziyallohu anhu ya al mu'minin ya Umar Alloh sizni qabringizni munavvar qilsin deb duo qiladi. Birinchi bo'lib ummatni, rayyatni holidan xabar olishi uchun kechalarni ko'chalarni kezib yurgan xalifa. Bu kishi 80 darrani birinchi bo'lib joriy qilgan kishi. Bu kishi qullar bozorida farzandlarini onalardan ajratib sotishlikni bekor qilgan kishi. Bu kishi janozani 4 takbirga birinchi bo'lib jamlagan kishi. Bu kishi birinchi bo'lib devonni barpo qilgan kishi. Bu zot Qur'onni kitob suratiga keltirishlikda fikrini birinchi o'rtaga tashlagan zot. Bu kishi haqida aytishar edi. Sizlarni qilishingizdan ko'ra Umarni darrasidan ko'proq qorqamizlar edi ummatlar. Amirlarni qilishidan ko'ra Umar ibn Hattobning darrasidan ular ko'proq haybatlanishar edi. Birinchi bo'lib Abu Bakrga bayat bergan kishi va birinchi bo'lib maqom Ibrohimdan namoz o'qishlikni musulmonlarga taklif qilgan kishi. Bu kishi Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu uzotning nasl nasablari. Umar ibn al-Hattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzzo, ibn Royah, ibn Abdullah, ibn Qurt, ibn Rozih, ibn Adi, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn G'olib, ibn Quraysh. Ka'b ibn Lu'ayda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan nasablari tutashadi. Onalari Hantama binti Hoshim ibn Mughira. Abu Jahlning urug'iga kuyov bo'ladi. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu. U zotning tug'ilishlik tarixi fil yilining 13-sida tug'iladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 13 yosh yosh kichkina bo'ladi demak. Tug'ilishlik joyi Makka mukarrama. Kunyalari Abu Hafs. Qizlari Hafsa onamizga nisbatlanib Abu Hafs deb kunyalangan. Laqablari Laqablari Al-Faruq. Ya'ni haq bilan botinni ajratuvchi, bo'luvchi. Bu kishini islomi bilan maxfiy olib borilayotgan da'vat bu kishining talabi bilan oshkora qilindi. Bu kishining oshkor da'vati bilan, oshkor islomni qabul qilishligi bilan haq bilan botilni o'rtasi ajratildi. Shu tufaylik Umar al-Faruq degan laqab bu kishiga berildi. Bu kishining tuzilishlari haqida yuz, ko'z va burunlari chiroylik, oq saradan kelgan, uzun bo'yli, bahaybat gavdalik, qat'iy so'zlik, jiddiy fe'l egasi, sabotli va qattiq qalb egasi chapaqa edi va har ishni ikki qo'lida ham bajarishlikka qodir bo'lar edi. Sochlari siyrak edi. Yursa tez yurar, gapirsa eshittirar, ursa qattiq urar edi. Uzunligi shu darajada ediki, agar odamlar bilan to'planib turgan bir joyda tik tursa, boshqa odamlar piyoda-yu, Umar otni yoki hachini mingandek balat ulardan ajralib turar edi. Bu uzunlikda Xolid ibn Valid bilan Umar ibn Hattob bir xil bo'ladi. Uzunligi shu darajada bo'lganki, bahaybatligi. Minadigan otni ikkala quloqidan ikki qo'li bilan ushlab turib, bir sakrab ustiga chiqishlik imkoniyatiga ega edi. Ukkoz bozorida kurashib, u yerdagi mana-man degan pahlavonlarni yiqitib, hammasini ustidan g'olib bo'lar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu kishi bahaybat jussalik, qattiq yuraklik, tabiati qattiq bo'lgan, yedirsa to'ydirgan, ursa pachaqlaydigan kishilardan bo'lgan. Umar ibn al Hattob roziyallohu anhu. Umar ibn al Hattob roziyallohu anhu ning oilasi. Umar ibn al ning amallari yoshlik davrlarida qo'y boqqan, ko'pchilik Qurash yosh yigitlaridaqa, keyinchalik tijorat bilan shug'ullangan. Umar ibn al Hattob roziyallohu anhu boshqa kishilardan farqli o'laroq o'qishni va yozishni bilgan. islomgacha va islomdan keyingi uylangan hamma ayollarining soni 7 taga boradi. Ulardan birincisi Zaynab binti Maz'un, Usmon ibn Mas'unning singlisi. Bu ayolidan Abdullah, Abdurrahman kattasi Hafsalarni ko'rdi. Hudoybiya sulhidan keyin bu ayolining javobini beradi. <clears throat> Ikkinchi ayollari Malika binti Jarul. Bu ayolidan Ubaydullohni ko'radi. Keyingi ayollari Qurayba binti Abi Umayyal Mahzumi. Bu ayolidan farzand ko'rmasdan ajrashadi. To'rtinchisi Ummu Hakim binti Xoris ibn Hashom. Ana shu Abu Jahlning urug'iga taalluqli bo'lgan ayol. Bu ayoldan Fatimani ko'radi. 5-ayoli Jamila binti Osim ibn Sobit. 6-chisi Otika binti Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Bu ayolidan Iyozni ko'radi. 7-ayollari Ali roziyallohu anhu ning qizi Ummu Gulsum bint Ali roziyallohu anha bu ayoldan Zaydni va Ruqayyani ko'radi. Bu ayollardan tashqari Umar ibn al xattobning huzurida ikkita cho'ris ham bo'ladi. Ulardan bittasi Luhya bu ayolidan kichik Abdurrahmon o'g'lini ko'radi va ikkinchisi Fakiha bu ayolidan Zaynabni ko'radi. Islomgacha va islomdan keyingi uylangan ayollarning adadi 7 ta, farzandlarining soni 12 ta bo'lgan. Bular Zaydul Akbar, Zaydul Asghar, Osim, Abdulloh, Abdurrahman Akbar, Abdurrahman Avsat, Abdurrahman Asg'ar. Ubaydullah, Iyos, Hafsa, Ruqayya, Zainab. E'tibor beradigan bo'lsak, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu farzandlarini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning farzandlarini ismlarini qo'ygan. Bu Rasulullohga bo'lgan muhabbatidan. Hafsa onamizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sovchi qo'yib o'zi uylanadilarda, payg'ambarimiz Hazrat Umarga kuyov bo'ladi. Payg'ambarimizga Umar qaynata bo'ladi. Va bu mana shu qarindoshligini keyinchalik payg'ambarimizning nabirasi Ummu Gulsum Alini qiziga uylanganidan keyin payg'ambarimizga bo'lgan nasabini tutashligi tamomiy bo'ladi. Shuning uchun keyinchalik xalifa bo'lib turgan paytida Ummu Gulsum roziyallohu anhoga uylanar ekan, chiqib turib, kibor sahobalar o'tirgan majlisga chiqib, meni bu borakbot qilinglar dedi. Ya al Mu'minin nima bilan desa, aytadilar ki, men Rasulullohga deydi kuyov bo'ldim deydi. Qarindoshligi mukammal bo'ldi. Payg'ambarimiz menga kuyov bo'lgan edi, men nevarasiga uylandim, qarindoshligim to'liq bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday narsani eshitganman. Har qanday qarindosh urug'chilik, har qanday qudandachilik qiyomat kunida uziladi, faqat meni qarindoshligim, meni qudandachiligim uzilmaydi degan. Qiyomatda ularni shafoatimga olaman degan. Meni tabriklaylar deydi. Umar ibn Hattob roziyallohu ni maqtovga loyiq sifatlari nihoyatda ko'p. Ba'zilarini keltirib o'tamiz. Umar ibn Hattob Abu Bakr Siddiqdan keyingi eng afzal sahoba. Mutloq. Avvalgi darslarimizda aytgan bo'ldik, Amr ibn Os roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, Amrga qilgan zo'r muomalasidan erib ketib, "Ey Rasululloh, eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz?" dedi. Oyishani dedi. Yo'q, erkaklardan aytyapman dedi, otasini dedi. Keyinchi, keyin Umarni, keyinchi, keyin Usmonni. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh tirik davrlarida sahobalarni darajaga belgilasak, fazilatini belgilasak, birinchi bo'lib Abu Bakrni, ikkinchi bo'lib Umarni, uchinchi bo'lib Usmonni tartib bilan aytardik, Rasululloh buni eshitardilarda indamasdi. Ya'ni mana shu tartib to'g'ri ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi bir sukut bilan iqror qilardi. U zotning fazilatlaridan Imom Buxoriyning sahihlarida keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men tushimda insonlar menga ro'baro qilindi. Ularning ustlarida ko'ynaklar bor edi. Kimi ko'ynagi ko'kragacha yetib turardi, kaltaligidan, kimiki pastroqqa yetar edi. So'ngra Umar ibn Hattob ko'rsatilindi. Kiyimi uzunligidan yerda sudrab yurardi" deydi. Ya Rasululloh, nimada ta'vil qildi desa, bu din deydi. Boshqalarda dini ko'hrigacha, kindigigacha bo'lsa, Umar ibn Hattobning dini hammani dinidan ko'ra mukammalroq din edi. Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan ikkinchi hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'y boqayotgan cho'pon bilan bo'rining o'rtasida bo'lgan bahs hadisini aytib berganida Abu Bakr tarixida gapirib o'tdik bu hadisda. Sahobalar ishon qilmasdan subhanalloh dedi ba'zilari. Ishon qilmagandek subhanalloh deyshganida payg'ambarimiz men bunga iymon keltiraman. Abu Bakr iymon keltiradi va Umar iymon keltiradi dedi. O'zidan keyingi iymon keltirgan kishilarni tartiblayotganida aytganida Umar ibn al xattob Abu Bakrdan keyin zikr qilindi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, tushunda menga sut berildi ichishlikka. Sutni oldim, ichdim. Shunday qonib ichdimki, hatto tirnoqlarim orasidan ko'rindi. So'ngra oshib qoldi dedi ishda. Oshganini Umarga berdim dedi. Ya Rasululloh, nima deb ta'vil qildingiz deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ilm edi bu deydi. Agar dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam mendan keyin nabiy bo'lganida albatta bu Umar bo'lardi dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning fazilatlaridan. Nabi sollallohu alayhi vasallam umrining oxirgi kunlarida aytadilar-ki, inni la adri ma qadaru baqo fikum faqtadu billadayn min ba'di va ashara ila Abu Bakr va Umar Imom Ahmad rivoyatlari Men dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarning orangizda yana qancha muddat turishligimni bilmayman Mendan keyin mana bu ikki kishi yer yashinglarda payg'ambarimiz Abu Bakr va Umarni ko'rsatdilar Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tiriklik davrida jannati ekanligini xabarni eshitgan sahobalarning bittasi edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan hadisda aytadi: "Baynama ana naimun ra'aytuni fil janna fa idza imra'atun tatawadda'u ila janibi qasrin qultu liman hadal qasr?" قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أو عليك أغار يا رسول الله tushimda menga jannat ko'rsatilindi. Katta bir qasr oldida bir ayol tahorat olib o'tirar edi. Shunda bu qasr kimniki deb so'radim. Umarniki deb javob berishdi. So'ngra Umarni g'ayurligini, rashqchi ekanligini esladimda, teskari qarab yurib ketdim dedi. Bu hadisni Rasulullohdan eshitib turgan Umar ibn Hattob, "Ya Rasululloh, sizdan rashq qilamanmi?" dedi. Bu kishini jannat ekanligi bir necha o'rinlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan e'lon qilingan. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu aytadi: "Kuntu ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam fi hayati min haytanil Madina." Madinadagi bir qo'rg'onlarda yoki bog'larning birida o'tirar ekanmiz, bir kishi kelib shu qo'rg'onga yoki bog'ga kirishlikka izn so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borib eshikni oching, kirishga ruxsat beringda jannati ekanligini xabarini ayting dedi. Ya'ni qasi baxtli odam ekan. Hozir chiqadida eshik ochib turib, siz jannat ekansiz, payg'ambarimiz aytdi deydi. Eshikni shunday borib ochsa, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Jannat ekanligini xabarni eshitib, Allohga hamd aytadi, payg'ambarimiz oldiga kelib o'tiradi. So'ngra ozgina vaqt o'tgandan keyin eshik yana taqillaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Musoga borib eshikni oching, ruxsat bering kirishlikka va jannat ekanligini xushxabarni ayting dedi. Birodalar, ne baxt bu. Ular mana shunday bir bashoratga haqli bo'lgan kishilar bo'lgan. Eshik devori ossa Umar ibn al-Xattob turgan bo'ladi. Rasululloh kirishlikka izn berdi va jannati ekanligingizni xabarni aytdi dedi. Bu qanday bir his edikin, qanday bir tuyg'u edikin, ular jannati ekanligini eshitganda nimani his qilishuvdi ekan shular. So'ngra 3-chi marta eshik taqilladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yana shu so'zlarni aytdiki, eshikni oching, izn bering kirishlikka hamda jannatiy ekanligini xabarini ayting. Bu safar Usmon ibn Affon roziyallohu anhu kirib keldi. U kishiga ham jannatiy ekanligini xushxabar berildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning islomi haqida gapirishidan burun bir necha o'rinlarda u zotni ra'yi to'g'ri ekanligi Qur'on oyatlari bilan sabit bo'ldi. Ya'ni Umar ibn Hattob aytgan so'zlarni to'g'ri ekanligini Alloh taolo Qur'onda oyatlar bilan sabit qildi. Qur'onda maqom Ibrohimda namoz o'qishlik haqidagi oyat nozil bo'lguncha Umar ibn Hattob mana shu talabni qo'yar edi. Ya Rasululloh, maqom Ibrohimda namoz o'qisak, der oyat tushdi. Hijob haqidagi oyat tushdi Umarning taklifidan keyin. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarini itob qilgan paytda Umar ibn Hattob bunga tasdiqan oyat nozil bo'ldi. Keling alohida to'xtalib o'tiramiz har bittasiga. Umar ibn Hattob aytadi: Robbim meni 3 ta o'rinda aytgan so'zimni muvofiq ko'rib Qur'onda oyatlar nozil qildi. Birinchisi maqomi Ibrohimda namoz o'qinglar, ya Rasululloh derdim. Alloh taolo fattahidu min maqomi Ibrohima musolla. Maqomi Ibrohimda namoz o'qinglar dedi Alloh taolo. Ikkinchisi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hali mana Madinada turar ekanlar, hijob farz bo'lmagan edi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu aroq bilan hijob xususida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil, salkam 14 yil turgan bo'lsalar, aroq shu muddat ichida harom qilinmagan edi. Bir kun harom bo'lish kerak bo'lgan aroq edi. Nima uchun Alloh taolo shartda harom qo'ymadi buni? Agar bularda birdaniga virusa toqati ko'tarmas edi. Parvardigor olam mahluqotlarini, bandalarini tabiatini bilganligidan darajama-daraja harom qildi. Endi hozir ketmaydi bu gap. Madinaga borgandan keyin bir necha yillardan keyin aro harom qilindi. Xuddi shunga o'xshagandek hijob ham mana shunday farz emas edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uyiga har xil odamlar kirib, payg'ambarimizning suhbatida o'tirar edi. Umar ibn al-Hattob payg'ambarimiz ayollariga, mu'minlarining onalariga bo'lgan g'ayurligidan "Ya Rasululloh, buyursiz, shu ayollaringiz hijob o'rasa, chunki siz yuzga har xil odam keladi, fojiri ham keladi, fosig'i ham keladi, taqvodori ham keladi" deb mana shu so'zni aytganida Alloh taolo musulmonlarga hijobni farz qildi. Nima xulosa olamiz? Aron Alloh taolo sekin-sekin harom qildi. Endi hozir ham, demak, bir kunda 1 litr ichayotgan bo'lsa, ertaga yarim litr unaqa ketmaydi. Avvalgi ikkita oyat nasx bo'ldi, uchinchi tushgan oyat bilan. Najosat tamom. Hijob, hijob. Agar biz ro'mol o'ramaydigan bir qizga yoki kelinga uylangan bo'lsak, ro'mol o'ra desak, o'ramayman deyotgan bo'lsa, shijoatimiz qo'zib, g'ayrligimiz kelib shart javobini berishlikka shoshilmaylik, ukalar. Chunki uylanayotganimizda majg'a ro'molsiz ayolga uylanishga loyiq edik. O'zimizga tengi keluvdi. Endi Alloh bizni hidoyat qilib, namozga, taqvoga, ibodatga yiqitgandan keyin biz ham ozgina sabr qilaylikda bitta ayolni ro'molga kirgizib, Allohning buyrug'iga, hukmiga egib qo'yishimiz dunyodagi hamma qilgan savobimizdan ustun turadi. Ali roziyallohu anhu aytadi payg'ambarimiz: "Ey Ali, bitta odam siz tufayli islomga kirishligi Allohsiz tufayli bitta odamni islomga boshlasa, quyoshni nuri tushgan hamma narsadan ko'ra sizga yaxshiroq deydi. Shart javobini berib yuborishlik qulchida emaslik. Va amur ahlaka bis-sola vastabir alayha dedi Alloh taolo. Oilangizni namozga buyuring va ozgina sabr qiling emas, juda ko'p, juda katta sabr qiling dedi. Umar ibn Xattobning mana shu aytgan so'zlari Qur'onda oyat bo'lib keldi. Keyingi o'rni Umar ibn Xattob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari payg'ambarimizga ba'zi bir so'zlar bilan ozor berishadi. Umar ibn Xattob payg'ambarimizni ayollardan ranjib chiqqanligini eshitadida, ularning oldiga boradi. Ularning ichida bittasi qizi Hafsa bint Umar. Borib turib Rasulullohga ozor bermanglar. Agar sizlar azor beradigan bo'lsanglar, Alloh sizlardan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, sizlardan ko'ra taqvodoroq bo'lgan ayollarni almashtirib berishiga qodir dedi. Shunda ayollari aytishdiki, "Ey Umar, Rasululloh bizga nasihat qilmasdan tek turganida siz bizga nasihat qilasizmi?" deshti. Mana shu Umar ibn Xattobni so'zlari Qur'onda oyat bo'lib tushdi. Astagfirullah billah. Asa robbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin, mu'minatin, qonitatin, taibatin, abidat, saihatin, sayyibatin, abkaro. Umar ibn Hattob nima degan edi? Shu so'z Qur'onda oyat bo'lib keldi. Ehtimol Parvardigori agar u sizlarni taloq qilsa, payg'ambarda ayollarini, unga sizlardan yaxshiroq juftlarni muslima, mu'mina, itoat etuvchi, tavba tazoru qiluvchi, obida, ketguvchi juvon va qizlarni almashtirib beraver. Ya'ni o'zini qiziga qo'shib aytayaptiki, payg'ambarga azor berishmagan. Agar xohlasa, sizlarni javobingizni berib yuborsa, Alloh taolo sizlardan yaxshisini beradi degan so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ning islomga kirishi qanday bo'ldi? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana u kishining tuzilishini aytdik. U zotni shiddati yuzida qanday ko'rilsa, jasadida shunday ko'rilardi. U kishining yuziga bir marta qaragan odamni ichi bilan tashib bir xil turishligini hech ikkilamasdan topib olar edi. Lekin bu shiddat, birodan qo'rqmaslik, qalqimaslik, shubha taraddudiga kirmaslik shunday quvvat islomni dushmanligiga sarflanar edi. Mushriklar Makkada iymon keltirgan musulmonlarni qullarini xususan azoblashlikni har bitta qulni o'zini egasiga topshirdi. Bir qul iymonga kelgan bo'lsa, buni azoblashlik xo'jayinning ishi edi. Umar ibn al-Xattobning quli iymon keltirmagan bo'lsa ham, boshqa urug'dan bo'lgan bir qulini ayol kishini Umar azoblashlikka o'zi bir ixtiyori bilan chiqib boradi. Ayolni azoblar ekan, musulmonlarga nisbatan hech qanday shafqat, hech qanday rahim yo'q edi. Hech qanday halimlik ham yo'q edi. Bu miskina mu'min ayolni azoblar ekan, azoblab qiynab turib, oxiri to'xtab turib kechirim so'rar edi. Masxara qilgandek. Meni kechirib qo'y. Seni azoblayapman. To'xtab qoldim, kechirib qo'y. Senga rahmim kelganidan emas, charchab ketgandan to'xtadim. Jinni damavola yana azoblayman der edi. Lekin bu miskina mu'min ayol sabr qilishidan boshqa chorasi yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umarni mana shunday bir qattiqligiga, rahim shafqati yo'qligiga qaramasdan uning islomidan umid qilardilar. Chunki bunday quvvat, bunday shijoat, bunday g'ayrat, jasorat agar islom foydasiga bo'ladigan bo'lsa, musulmonlarga juda bir katta bir yordam bo'lar edi. Rasululloh duo qilganlar. edilar. Allohumma aizzal islama bi hadil umarayn. Mana shu ikkita Umardan bittasini hidoyat qilib, islomga kirgizgin, musulmonlarga quvvat bo'lsin dedilar. Bitta Umar, Umar ibn al-Hattob, ikkinchisi Amr ibn Hashom, Abu Jahl. Abu Jahl bilan Umar ibn al-Hattobni Qurayshda tutgan mavqifi mana shunday edi. Bu Umar ibn al xattobni islomga kirishligi mana 5-yilda hijrat boshlangan bo'lsa, 5-6-yillarda deyiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 13 yosh kichkina bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz vahiyni ko'tarib chiqqanda Umar 27 ga kirgan edi. 5 yil qo'shadigan bo'lsangiz, 32, 33 ga kirgan yigitni o'zini qabilasiga o'tkazgan ta'siri shunday bir qattiq edi. Umar ibn al-Xattobni Quraysh qanday belgilardi qadrini? Agar biror qabila bilan urush kerak bo'ladigan bo'lsa, biror qabilani borib po'pasa qilib cho'chitib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, Umarni jo'natishar edi. Chunki orqaga qadam bosmas edi, faqat oldiga yurar edi. Shu shijoat, shu g'ayrat islom adovatiga bo'lgan edi. Rasululloh Parvardigori mana shu ikkita o'nardan bittasini hidoyat qilib, islomiga quvvat berdi, duo qilgandilar. Mana shu duoni qilganlaridan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam Umar o'zi haqida aytadi. Men deydi, Rasululloh bilan uchrashmoqchi bo'lib uyimdan chiqsam, Rasululloh Ka'bani oldida namoz o'qib, Qur'on o'qib turgan ekanlar deydi. Quyidagi oyatlar bor edi. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون u Qur'on shak shubhasiz ulug' payg'ambarning Alloh dargohidan keltirilgan so'zdir. U biron shoirning so'zi emasdir. Sizlar bu Qur'onni Allohning kalomi ekaniga kamdan kam iymon keltirasizlar. Shoirni gap emas dedi, kohim bo'lsa kerak dedim deydi. Shu paytda doyati davomini o'qidi deydi. Va biron kohin folbin so'zi ham emasdir. Sizlar kamdan-kam pand nasihat olasizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiyapti, Umar eshitib turibdi. U barcha olamlar Parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir. Agar payg'ambar bizning sha'nimizga biz aytmagan ayrim so'zlarni to'qib olganida, albatta biz uning o'ng qo'lidan ushlagan, so'ngra albatta uni shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. U holda sizlardan biron kishi undan, ya'ni payg'ambardan halokatni to'sa olguchi bo'lmas edi. Albatta u Qur'on taqvodor zotlar uchun pand nasihatdir. Shak shubhasiz biz sizlarning orangizda Qur'onni yolg'on deguvchilar ham bor ekanini bilurmiz. Albatta u Qur'on kofirlarga qiyomat kuni Qur'onga iymon keltirgan kishilarni savobga ega bo'ladiganlarini ko'rgan vaqtlarida hasrat nadomat bo'lur. Albatta Qur'on aniq haqiqatdir. Bas ulug' Parvardigoringiz nomi mudom barcha ayb musondan pok tuting. Mana shu oyatni o'qidida qalbi islomga moyil bo'lgandek bo'ldi. Lekin vasani tug'yon, bobolarining yo'li, Qurayshli kattalarning o'jarligi uni osonlikcha bu shirk zulmatidan qo'yib yubormas Umar ibn Hattobning hidoyatiga sabab nima bo'ldi? 5-yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklar tomonidan aziyat qattiq oshib ketgandan keyin agar xohlasanglar dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam Habashtonga hijrat qilinglar. Zero Habasistonning podshohi odil, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi dedi. Bir qancha sahobalar hijrat qilib ketishdi. Ana shularning qatorida Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu bilan emigdosh bo'lgan bir ayol Umma Abdulloh o'zini eri bilan Makkani tashqarisida uchrashishlik uchun kutib turgan erini oldiga eshagiga safar tadorigini yuklab chiqib ketar edi. Shu payt ro'parasidan Umar ibn Hattob chiqadi. Jabbor, rahm shafqat yo'q, qattiq qo'l, musulmonlarga hech qanday bir iliqlik yo'q bo'lgan Umar chiqib qoladi. Bu musibat edi. Qayoqqa ketyapsiz, Umar Abdulloh dedi. Umar Abdulloh bizni qiynavordinglar. Robbimiz Alloh deb qo'yganimizga shuncha bir azob berdinglar. Bizni tek qo'yinglar, ko'chib ketamiz, chiqib ketamiz, bizdan qutulasizlar dedi. Mana shu o'rinda birinchi marta, birinchi marta Umardan muloyimlik, yumshoqlik alomatlari zohir bo'ldi. Unda bu vidolashuv ekanda Umar Abdulloh dedi. Ha dedi. Ozgina sukut saqladida safaringlar bexatar bo'lsin. Alloh yor bo'lsin dedi. Umar uchradimi dedi. Qanday qundan qochib qutuldingiz dedi? Qochmadim dedi. O'zi javob berdi. Yana kamiga oq yo'l, Alloh yor bo'lsin, safaringlar bexatar bo'lsin dedi. Deganda Abu Abdulloh ishonmadida islomga kirishligidan umid foyda bo'lib qolmadimi qalbingizda ish qilib dedi, ha dedi. Hey dedi Abu Abdulloh, Hattobda eshagiga shahodat kalimasini aytadi, lekin Umar aytmaydi dedi. Ularda Umarga bo'lgan munosabati shunday edi. Umar ibn Hattob hech qachon musulmonlarga rahm shafqat qilmagan kishi edi. Qurayshni boshiga kelgan bu mushkil haqida g'am qildi. Nima sababdan Makkada tug'ilib o'sgan qarindoshlari hijrat qilyapti? Nima sababdan aka-uka o'rtasi ajrayapti? Nimaga er-xotin ajrashib ketyapti? Nimaga Qurayshning birligi tarqayapti? Bularning hammasining sababi Muhammad ibn Abdulloh edi. Mana shu mushkilani men o'zim hal qilaman dedi. Uyiga bordi, qilichini oldida payg'ambarimizni o'ldirgani qas qilib chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi bor bu yerda. Ko'chada qilichini ko'tarib ketib borar ekan, unga Noim ibn Abdulloh ismlik musulmon, lekin islomini hali oshkor qilmagan, islomini berkitib yurgan bir kishi uchraydi. Umarni qilichini ko'tarib ketayotganligini ko'rib, "Ey Umar, qayoqqa ketyapsiz?" Umar jabbor, bir ishni ushlasa oxirgacha yetkazadi. Yarim yo'ldan qaytmaydi. Ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqargan, butlarimizni so'kkan, Qurayshning o'rtasini bo'layotganini o'ldirgani ketyapman dedi. Shunda Rasulullohdan xatarni nari qilishligi uchun E Umar, nafsingiz sizni g'ururlantirib olmabdimi? Muhammadni o'ldirsangiz, Banu Abdumannofdan omonda siz dedi. Umar farosatli, ziyrak odam edi. Sen ham iymon keltirganga o'xshaysanmi? Tezlik bilan payg'ambarimizdan o'zidan bu xatarni kelib kirishlik uchun agar tuzatmoqchi bo'lsang, o'zingni başlamıysan boshlamaysanmi dedi. Nemana nazarda tutyapsan dedi? Sining Fatima bilan kuyoving Said ibn Zayd bular ham Muhammadga dedi. o'zini oilasini mushkulasini haqigani burilib ketdi. To'g'ri keldi, shu payt Fatima binti Hattobni uyida Habbob ibn Arat roziyallohu anhu ularga Qur'on o'qib berib turardi. Keldi, ba'zi bir narsalarni ovozini eshitdi, eshitib taqillatib urib qoldi. Umar kelganligini bilib, Habbob ibn Aratni berkitib qo'yishdi. Qur'on varag'ini Fatima ko'ynagining ostiga yashirdi. Umar kirdida menga sizlar ota bobolarda dinidan qaytganligilar xabar yetdi dedi. Shu rostmi dedi? Javob berishmadi. Nimani o'qiyotdinglar hozir? Ko'rsatinglar dedi. O'qishni bilar edi. Hech narsa dedi. Shunda kuyovini bir zarba bilan yerga yiqitib, ko'hragiga bosib o'tirib urushni boshlaganda, singlisi kuyovini himoya qilish uchun Umarga osildi. Bir zarba bilan singlisini ham og'zini qonga beladi. Singlisini og'zini qonaganini ko'rib, g'azabidan tushdi-da, o'ziga xijolat bo'lgandek bo'ldi. Singlisi aytdi, biz Allohni bir deb, Muhammad alayhisolamni payg'ambar deb qabul qildik. Endi qo'lingdan kelganini qil dedi. Singlisini shunday bir urganligidan xijolat bo'lgan Umar g'azabidan tushdi-da, hozir o'qiyotgan narsalarni ko'rsatinglar dedi. Ko'rsatmaymiz. Sen mushrik najassan. Bu Allohning kalomi. Faqat pokiza kishilargina ushlaydi buni dedi. Shunda Umar chiqdi. qaranglar, ushlaganini uzadigan, bitta ishni boshlasa oxiriga yetkazadigan haqiqiy erkak bo'lgan Umar ibn al-Hattob. Chiqib yuvinib qaytib keldi, sahifani qo'liga berishdi. Sahifani olar ekan Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu Toha surasidan bir qancha oyatlar bor edi. Bismillahirrohmanirrohim. Toha Ey Muhammad, biz sizga bu Qur'onni qiynalib jafo chekingiz uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan Zot tomonidan nozil qilingandir. Umar ibn Xattob mana shu oyatlarni o'qir ekan, qalbi titroqga tushdi. Bu Zot o'z arshini egallagan Rahmondir. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bor narsa uningdir. Agar siz oshkora gapirsangiz ham va yoki xufyona gapirsangiz ham u zotga barobardir. Zero u sirni ham, eng maxfi narsalarni ham bilur. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. Uning uchun eng go'zal ismlar bordir. To dar haqiqat men Allohdirman, hech qanday iloh yo'q, faqat men bordirman. Bas sen mengagina ibodat qil va meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado et. Bu oyatlarni o'qiganda Umar ibn Hattobni kirgan holati bilan hozirgi turgan holati solishtirib bo'lmas edi. qarama-qarshilik bor edi. Bu oyatlarni o'qib bo'lganidan keyin shoir edi, she'rni bilar edi. Bu naqadar chiroyli go'zal so'zlar. Meni Muhammadga olib boringlar dedi. Bashariyat tarixida Umar ibn Hattobdagi odil podshoh bo'lgan emas. Umar ibn Hattobning iymoni islom uchun nusrat bo'lgan, hijrat musulmonlarga madad bo'lgan. Habbob ibn Arat shoshilganicha berkingan joydan chiqib turardiki, "Ey Umar" dedi. Xursand bo'l dedi. Rasululloh kecha shunday deb duo qilgan edi. Parvardigoro o'zingga mana shu ikkita Umardan ko'proq yoqqanini hidoyat qilib islomga quvvat ber degan edi. shu quvvat sen bo'lgan, shu sharafni olib qolgan dedi. Umar ibn Xattob o'rnidan turdi va Dorul Arqamda turgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga olib borishdi. Qo'lida qilichi bilan bordi. Bu payg'ambarimizni chopishlikka borgan qilich endi payg'ambarimizning xizmatiga borardi. Payg'ambarimizning duosini Alloh ijobat qildi. Umarning islomi musulmonlarga dinga quvvat bo'ldi. Umar ibn Hattob eshigi oldiga borib taqillatar ekan, Umar kelganligini aytdi Rasulullohga. Nuaym ibn Abdullah xabarni yetkazgan edi. Hamza roziyallohu anhu xush yerda turardi. Ya Rasululloh, agar yaxshilik bilan kelgan bo'lsa, muomala qilamiz shunga yarasha. Agar yomonlik bilan kelgan bo'lsa, o'zini qilichi bilan o'zini chopamiz dedi. Umar Jabbor to'g'ri kuchli, lekin Hamza chali emas. Hamza muqotil. Rasululloh chekiga o'tinglar dedi. Sahobalar tushunmayapti. Eshikni ochinglar dedi. Eshikni ochishdi. Umar ibn Hattob kirib keldi. Qurashning ikkita Umaradan bittasi. Rasululloh shunday ushladida yoqalardan bitta siltib yerga tushirib turib, "Ey Hattob bolasi, nima bilan kelding?" Boshingga chaqmoq urib o'ldirguchi yuraverasanmi? Iymon keltirishi vaqti yetmadimi deganda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedilar. Butun sahobalar Allohu akbar Makka Makkada Allohu akbarni oshkor ayta olmasdan pishirib yurgan sahobalar bu xursandchiligini sig'dira olmasdan takbirni oshkor qilishdi. Butun Makka eshitdi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarqalilarda tarqatib yubordi. Endi hozir yarim soat burun islomni ashaddiy dushmani bo'lgan kishi islomni ashaddiy yordamchi, nusratda turadigan kishilarga aylandi. Bular bir narsani to'g'ri deb bilsa, shart ushlagan oxiriga yetkizgan. Bir narsani noto'g'ri dedimi, bunga dushmanligi ham mukammal bo'lgan. Shalimani keltirdi, chiqdi. Chiqib turib musulmonlarga eng ko'p aziyat beradigan kim deb so'radi. Payg'ambarimizga va musulmonlarga eng ko'p aziyatni kim beradi? Abu Jahl deyshdi. Unga Biroq yo'l ko'rsatmayapti. Unday qil, bunday qil demayapti. Iymoni e'tiqodi taqozo qilgan narsani qilyapti o'zi. To'g'ri Abu Jahl uyga bordi. eshikni taqillatdi. Abu Jahl chiroyli kutib oldi. "Ey Abu Jahl" dedi, "Eshitdingmi?" dedi. "Nimani eshitaman?" "Ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh." Qurayshni kufrni kallasi bo'lgan Abu Jahlni, bu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlni o'rniga qo'yib qo'yapti. Endi men musulmon bo'ldim, bilib ishingni qil. So'ngra Makkada musulmonlar azob chekib, kalta yib, balon ekanini ko'rib turib, nimaga men kalta yemayman? Nimaga men Alloh yo'lida qiylanmayman dedi-da, Quraysh ichida eng sirni oshkor qilib tashlaydigan, sir olmaydigan kim dedi? Jamil ibn Muamir deydi. Uni istab Ka'baga suyanib turganligini topdi. "Ey Jamil, eshitdingmi?" dedi. Unga kim nima xabar desa, albatta butun Makka eshitar edi. Nimani eshitaman dedi? "Inni ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh." Umar gapini tugatmasdan turib, shat o'rnidan turdida, "Ey Quraysh, Umar dinidan qaytibdi. Umar dinidan qaytibdi" dedi-da, pas odam to'plandi. Umar ularni ochiq haqorat qilishni boshladi. Uni ham haqorat qilishdi. so'zdan qo'lga o'tdi. Kechgacha mushlashdi. Bitta o'zi butun qabila bilan mushlashdi. To kuch-quvvatdan qolib yiqilib qolguncha, quvvat qolmagandan keyin bitta sayyidlardan bittasini bo'g'ib turib, barmog'ini ko'ziga tiqib olar ekan. Hozir ko'zini o'yib olaman, nari bo'lish mendan. Osibni voyib keladida, tek qo'ylar buni deydi. Qo'yib boradi. Ertasi chiqib yana so'kar ekan, 3 kungacha mushlashadi bitta o'zi. Bu kishidagi quvvatni Alloh taolo to'g'ri tomonga burdi. Islomga asoslardan bo'ldi. Islom bu kishining iymon keltirishligi bilan aziz bo'ldi, da'vat oshkor bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordida, "Ya Rasululloh, biz haqmizmi?" dedi. Tirik bo'lsak ham, o'lsak ham haqmizmi? Haqmiz. Bular mushriklar, tirik bo'lsa ham, o'lik bo'lsa ham botilmi? Botil. Ha, nima onda dinimizni yashiramiz dedi. Oshkorab chiqmaymizmi dinni dedi. Mana shu Umar ibn Hattobda talabi bilan da'vat oshkor bo'ldi. islomga kirgan Quraysh sayyidlaridan 40 kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki saf qilib ularni terdida, ikkala safni oldiga bittasiga Umarni, bittasiga Hamza roziyallohu anhuni qo'ydi. O'zi o'rtada ketib, takbir tahlil aytib, birinchi marta oshkora ko'chalarda shunday changga to'g'izib, Ka'batullohni oldiga bordi. Quraysh hech narsa qila olmay qarab turdi. Umar va Hamzani iymon keltirganini ko'rib turib, qattiq bir musibatga uchraganligini bilishdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ni islomi ham Umariga bo'lgan. Alloh subhanahu va taolodan tafiq so'ragan holda aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum subhana robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.